Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հայ դիրքապահների ուղղությամբ արցակել ավելի քան 1000 գրակոց ընդունելություն ԼՂ նախագահի մոտ։ Ադրբեջանը սադրանքների է դիմում, սակայն բանակցություններն այլընտրանք չունեն։ Բնակարան ունենալու հարցը մայրաքաղաքի բնակիչների համար մնում է առաջնային խնդիր։ Արցախում է մանկագիր Նարինե Աբգարյանի հսկան խորագրով գրքի առաջին խմբականակը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պաշտոնական այցով մեկնել է Քաթարի պետություն։ Հրապարակվել է Երևանի ավականու ընտրությունների նախնական տվյալները։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է։ Փաստագրական ֆիլմ Հենրիխ Մխիթարյանի մասին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 14-ին եւ լույս 15-ի գիշեր Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափիրած ձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 60 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Արմեն Սարգսյանն ուղերձ է հղել զինծառայողներին եւ ամփոփելով անցնող տոնական շաբաթը անդրադարձել վերջին օրերին տեղի ունեցած միջադեպերին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Տոնական շաբաթը ես ամփոփում եմ ցավի եւ խոր մտահոգության զգացումով։ Մենք բանակում, իսկ իրականում մեր ողջ ժողովուրդը ունեցանք 4 զինծառայողի կորուստ, որը ոչ միայն կարող էր չլինել, այլև պետք է չլիներ»։ Հիշեք, որ բանակում տեղի ունեցող ամեն մի պատահար, ամեն մի դեպք մեծ ցավ է պատճառում մեր ողջ ժողովրդին իսկ երկարատև առումով նաև խաթարում է բանակի նկատմամբ հասարակության վստահությունը։ Դուք բոլորդ մեծ կարևոր գուցե եւ ամենակարևոր գործն եք կատարում մեր հայրենիքի համար։ Հիշեք դա եւ արեք այնպես, որ ժողովուրդը ոչ միայն սիրի ձեզ որպես իր զավակների, այլև խորապես հարգի որպես ազգի պաշտպանների, հասկանալով, որ զինվորական լինել նշանակում է լինել կարգապահ, օրինապահ եւ ուժեղ։ Մեր ժողովրդի համար հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն է։ Դուք այդ առաքելության կրողներն եք, ուրեմն այդ ճանապարհին պարտավոր եք լինել ազնիվ եւ խոհեմ, մասնավորապես ասված է ուղերձում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 13-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության առընթեր դիվանագիտական դպրոցի մի խումբ ունկնդիրների հաստատության ռեկտոր Վահե Գաբրելյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Վահե Գաբրելյանը, հանդիպման արծարծվել են հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ 2010 թվականից ամեն տարի պարտադիր ապագա դիվանագետները գալիս են Արցախ, ծանոթանում են տեղում իրադրությանը։ Այս անգամ նկատեցինք ավելի մեծ առաջընթաց, եկանք մեկ այլ ճանապարհով եւ տեսանք նոր սարքված պատրաստ ճանապարհը ոչ միայն գեղատեսիլ, այլ շատ հարմարավետ եւ ավելի կարճ, կարծում եմ հետագայում նույնպես այդ ճանապարհից կօգտանք, իհարկե դա միակ բանը չէր, որ նկատեցինք։ Մեզ հնարավորություն տրվեց նաեւ այցելել առաջնագից եւ թե դա էլի էինք արել, բայց տեսանք նաև զարգացումները, որ նախորդ տարվանից հետո տեղի ունեցել առաջնագծում եւ առաջնագիծը ապահովող ենթակառուցվածքներում, դա շատ ոգևորիչ էր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանը սադրանքների է դիմում, սակայն բանակցություններն այլընտրանք չունեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա հիշեցրել է, որ հունիսի նախատեսվում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Դրանից հետո, եթե անհրաժեշտ լինի, տեղի կունենա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Իհարկե, ադրբեջանցիները շարունակում են զինված սադրանքների դիմել, սակայն բանակցություններն այլընտրանք չունեն։ Դրանք պետք է շարունակեն շարունակել, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով Շանթ հերոստանգերության դիրքերում հաղորդաշարի անձնակազմին ադրբեջանական զինուժի կողմից գնդակոծման եւ նմանատիպ միջադեպերի դեպքերում անհրաժեշտ է խոսել ոչ միայն հումանիտար իրավունքի կիրառելիությունից, այլև ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանությունից։ Ըստ նրա Շանթ հերոստանգերության անձնակազմի հետ պատահածը որևէ կերպ չի տարբերվում սահմանային այլ միջադեպերից, երբ սպանվում վիրավորում են զինծառայողներ։ Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցներն աշխատանքային այցով եղել են Հադրութի շրջանում պատղատու այգիների հիմնադրման համար հատկացված տնկիների վիճակը ստուգելու նպատակով։ Ոլորտի մասնագետներն ուսումնասիրություններ են կատարել Ուխտաձորի եւ Տողի ենթաշրջանների մի շարք համայնքներում։ Տրամադրված տնկիների որոշ քանակություն բաշխվել է ըստ առանձին տնտեսությունների, իսկ մնացածը օգտագործվել է արտադրական նշանակության այգիներ հիմնադրելու նպատակով։ Արցախի բնակչության զգալի մասը կենտրոնացած է մայրաքաղաքում։ Բնակարան ունենալու հարցը բնակիչների համար մնում է առաջնային խնդիր։ Դրանով էլ պայմանավորված բնակարանաշինությունը մայրաքաղաքում պահանջված շինարարություն է։ Բելլա Լայանի ռեպորտաժը։ Առաջիկա ամիսներին մայրաքաղաքի կենտրոնական թաղամասում շահագործման կհանձնվի 8 հարկանի բնակելի շենք։ Շինարարությունը սկսվել է 2015 թվականից ու նախատեսված է ավարտին հասցնել սեպտեմբեր ամսին։ Բաղկացած է 34 բնականից, որից երկուսը 4 սենյականոց են, 10 2 սենյականոց, իսկ մնացած 22-ը 3 սենյականուց բնականներն։ Ընդհանուր մակերեսը 2500 մոտ քառակուսի մետր է։ Առաջին հարկը նախատեսված է որպես հասարակական արժ չէ ինչ կլինի, նայած ինչ ինվեստոր կլինի եւ կոնսեսիաներ 500 քառակուսի մետր է։ Ունի նաեւ նկուղային հարկելի 500 քառակուսի մետր նախատեսված է որ վերին հարթ անիքը կծառայի որպես եւ դիտահարթակ եւ որպես այլ ցաղկանոց մի խոսքով նախատեսում է որ նա կշահագործվի որպես բաց տերասա այսպես կոչված պենտհաուս Շենքում բնակելի տարածքները կիրացվեն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի եւ Fides Universal վարկային գազམ་ակերպության խողովակներով հիփոթեքային վարկերի միջոցով։ Շենքի առանձնահատկությունը մասնավորապես այն է, որ շինարարությունը իրականացնող գազམ་ակերպությունը նաեւ զբաղվում է շինանյութերի արտադրությամբ, այսինքն շինարարության մեջ զգալի տեղ է զբաղեցնում տեղական արտադրության շինանյութը, բարձաբանում է շինգազམ་ակերպության աշխեք Վլադիմիր Ավանեսյանը։ Դոմինիկ Սիսեմ ունի ավազի, խճի տարբեր ֆրակցիաների արտադրամաս, բետոնի, շաղախի արտադրամաս, կա եւ դուր պատուհանների մետալոպլաստիկ պատրաստման արտադրամաս։ Նաեւ միջնորմային սալերը, տեմպսոբետոնի բլոկերը նաեւ արտադրվում են Դոմինիկ Սիսեմի արտադրամաս։ Շինարարության որակից բացի շենքերը կտարբերվեն նաև շինարարական լուծումներով, այն գրավիչ կլինի իր արտաքին տեսքով։ Շենքը օրիգինալ է, լուծված է անկյունային ճակատով, ապակեպատված ոչ լրիվ գլանի ձևով։ Երկրորդ բազմաբնակարան շենքը, որ կառուցվում է նույն ընկերության կողմից, կառանձնանա ոչ միայն իր ճարտարապետական լուծումներով, այլ հարկերի քանակով։ 8 հարկանի շենքի հարևանությամբ կկառուցվի 15 հարկանի շենք, որի հիմքն արդեն դրված է կառուցված է 3 հարկը եւ նկուղային հարկը, որը կծառայի որպես պարկով կա հետագայում։ Ունի երկու շքամուտք, որոնք զինված կլինեն երկու արագաշարժ վերելակներով։ Շենքը նույնպես կարկասային է, միաձույլ երկաթբետոնից, 15 հարկ է լինելու, 3 հարկ հիմքում, բացի պարկով կեն կլինեն երկու հասարակական հարկ եւ 12 հարկ բնակելի Շենքերի շինարարության որակը վերահսկվում է քաղաքաշինության նախարարության կողմից։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախցի փոքրիկների համար հետաքրքիր նորություն։ Արցախում է մանկագիր Նարինե Աբգարյանի հսկան խորագրով գրքի առաջին խմբականակը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Փոքրիկներն ու նրանց ծնողները գրքին ծանոթանալու հնարավորություն ունեցան անցած շաբաթ օրը Ստեփանակերտի Օղակաձև հրապարակում։ Հրատարակչության ղեկավար Արմեն Կարապետյանի խոսքով գրքի շնորհանդես վաճառքը կազմակերպում են այն տոնի վերածելու նպատակով։ Հենց այս տարբերակով երեխաներն ավելի են մոտենում գրքին եւ արվեստի աշխարհին։ Գիրքը հասնի ընթերցողին, որ երեխաները մանկուց սիրեն կարդալ գիրք, որ հետո մեծանալով իրանք ինքնուրույն առանց ծնողին սпасելու գնան եւ գիրք առնեն, որովհետեւ իմ կարծիքով կրթությունը եւ ընթերցումը դրանից կարեւոր բան մշակույթ է, չկա։ Երաշտասեր ու բարի հսկայի մասին ավելի մանրամասն փոքրիկներն ու նրանց ծնողները նախ իմանում են թատերական ներկայացումից, որը բեմադրել է Ստեփանակերտի մշակույթի տան թատերական ստուդիան։ Հետաքրքիր բեմադրումն էլ իր հերթին շնորհանդեսը դարձրեց ավելի գունեղ։ Գրքի նկարիչ Լևոն Աբ รา մյանն էլ փոքրիկների համար կազմակերպեց վարպետության դասեր, նրանց տեղափոխելով երազանքի մի այլ աշխարհ։ Մաքսիմալ փորձում եմ հնարավորինչափ անկեղծ լինել եւ փորձել երեխային գրավել կերպարների բարությամբ, կերպարների ինչ որ գունեղությամբ, փորձել հնարավորինչավ երեխային կապել նկարազարդմանը եւ գրքին։ Նշենք, որ գիրքն Արցախցի երեխաների համար վաճառվում է 1000 դրամով, իսկ ահա Երևանյան գրախանութներում գրքի արժեքը ավելի թանկ է։ Հրատարակչության ղեկավար Արմեն Կարապետյանի խոսքով Սա նորմալ երկիր է, մենք նորմալ մարդիկ ենք, մենք ամեն ինչ համար պետք է սովորենք վճարել հատուկ գուցե պայմաններով, բայց գիրք հարկավոր է առնել, գնահատել գիրը Հսկան հեքիաթը հայտնի է նաև որպես մուլտֆիլմ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Քաթարի պետություն։ Այցի շրջանակներում Հանրապետության նախագահը հանդիպում կունենա Քաթարի Էմիր Թամին բին Համադ Ալ-Թանիի հետ։ Մայրաքաղաք Դոհայում նախատեսված է նաև Հանրապետության նախագահի հանդիպումները Քաթար Airways ընկերության գործադիր տնօրեն Ակբար Ալ-Բաքրի, Քաթարի գործարար շրջանակների եւ տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի հիմնադրման 300-ամյակի առիթով Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական ժողովը մայիսի 16-ից 18-ը կգումարվի Մոսկվայում։ Այդ առիթով այսօր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեկնել է Մոսկվա։ Ավարտվել են Երևանի ավականու ընտրությունները։ Նախնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օկտին քվեարկել են դրողների 71.25%-ը, ելք կուսակցությունների դաշինքի օկտին 21, երկիր Ծիրանի կուսակցության օկտին 7.75%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 40.99%-ը։ Եվրատեսիլ 2017 երկի հեղինակավոր մրցույթում 758 միավորով հաղթել է Պորտուգալիայի ներկայացուցիչ Սալվադոր Սոբրալը, երկրորդ հորիզոնականում Բուլղարիանն է, երրորդում Մոլդովան։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արծվիկը զբաղեցրել է 18-րդ հորիզոնականը վաստակելով 79 միավոր։ Հայաստանում նախատեսվում է կառուցել Նոյան Տապան պատմամշակութային գիտակրթական համալիր։ Այդ նպատակով ստեղծվել է հիմնադրամ, որը կրում է կառուցենք ազգովի խորագիրը։ Տապանը կառուցվելու է Արարատին դիմահայաց բարձունքի վրա։ Ունենալու է այն տեսքն ու այն չափսերը, ինչ նկարագրված է Աստվածաշնչում։ Տապանը հիշեցնելու է, որ մարդկության նախահայրենիքը Հայաստանն է, համաշխարհային ջրհեղեղից հետո հայոց աշխարհից սկիզբ առավ նրա փրկությունը։ Ոստի պատմամշակութային գիտակրթական այս համալիրն ունենալու է համամարտկային նշանակություն։ Այն փաստացի լինելու է մարդկության իր տեսակի մեջ աշխարհում եղած միակ սրբավայրը, որը չի ենթադրի կրոնական խտրականություն, որտեղ կիշխի խաղաղությունն ու հանդուրժողականությունը գտնվելով Հայաստանում որպես համամարտկային արժեք կպատկանի ողջ մարդկությանը կդառնա ուխտատեղի բոլոր ազգությունների համար։ Անցած գիշեր Իրանի եւ Թուրքմենստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած 5.8 նորթական բալուջ գնությամբ երկրաշարժի հետևանքով դժվել է իրանական Հյուսարավելյան Խորասան Ռեզավի նահանգի մոտ 100 բնակավայր, ավելի քան 10 գյուղեր ավերվել են 60-ից 70%-ով։ Մի շարք լեռնային շրջաներում երկրաշարժին հաջորդել են սողանքներն ու քարաթափումները, ինչի հետևանքով արգելափակվել է տեղական նշանակության 12 ճանապարհ։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է։ Նման օր նշելու նպատակը երկրների հասարակությունների ուշադրությունը ընտանիքների խնդիրների վրա սևեռելն է, Ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական տար եղել եւ մնում է մարդկային արժեքների, մշակույթի ու սերունդների պատմական ժառանգականության պահպանմանը, կայունության ու զարգացման գործոնը։ Ընտանիքի շնորհիվ ամրանում ու զարգանում է պետությունը, աճում ժողովրդի բարեկեցությունը։ Բոլոր ժամանակներում երկրի զարգացման մասին դատել են հասարակությունում ընտանիքի դիրքով, ինչպես նաեւ ընտանիքի նկատմամբ պետության վերաբերմունքով։ Մայիսի 15-ին աշխարհը նշում է նաև կլիմայի միջազգային օրը։ Այս ոչ պաշտոնական բնապահպանական տոնը սահմանվել է ի պատասխան օթերեութաբաների կոչի պաշտպանել կլիման որպես կարևոր ռեսուրս, որն ազդում է ներկա ու ապագա սերունդների վրա։ Կլիմայի պահպանությունը մարդկության արժեվ կանգնած գլոբալ խնդիրներից մեկն է։ Մարզասերների համար Match TV-ն հերթական փաստագրական ֆիլմն է պատրաստել Հայաստանի հավաքականի եւ Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին։ Այն պատմում է, թե որտեղ է առաջին անգամ ֆուտբոլ խաղացել Հենրիխը, ինչպես է սովորել դպրոցում։ Ներկայացվում է Ուկրաինայի, Գերմանիայի եւ Անգլիայի առաջնություններում Մխիթարյանի հաջողությունները, անդրադառնում նրա երկելու կարողություններին տարբեր լեզուների տիրապետելուն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անապատություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան տաքություն։